suwene aku geneman karo kowe gar kocok. Aku weruh Tejo Sumorot. Inggih. Tejane Koko Prabu Betara Kresna. Inging siji tejane Iwang Kukulonagaraja. Nanging kaelokane kok wujute buta loro gedhe-gedhe. Mbok menawi pancen Gandarwa gadah Tejo sami kayanmu Prabu Dwiwang Nagaraja. Ora ana tejo kok padha ora ana kowe iki. Bola Aku duwe penemu. Koko Prabu Durawati wektu iki wis lilih penggali. Keparing arep rawuh ana negara Ngamarta. Nang irene wis antara suwi ora rawuh ana Ngamarta. Mestine nganti Pukulo Nagaraja. Mengko Pukulo Nagaraja Kepareng bakal medar sabdo. Tumuju marang Pandhawa lan Koko Prabu Durawati aja nganti kebacut-bacut nggone pasulayan. Lah kok lajeng wujud gandarwo. Lah iki cara bocah cilik Koko Prabu kuwi nyejak geguyon aku karo kowe. Mestine Koko Prabu periksa nek aku karo kowe mlaku. Banjur iki nyoba aku karo kowe rene geguyone Koko Prabu karo aku. Ayo kaya nyoba kamu caksananku. Lajeng kersanipun paman kudu diladeni kersane koko prabu nek ora diladeni ndak kagol penggali koko prabu lajeng anggenipun ngladosi cara kados pundi aku tak dadi koko prabu bathara kresna kowe dadi anagaraja ya wah boten kok boten kok ngosok? kudu gelem wegale ngrosot niku ni kersane Koko Prabu. Mengko ndak Koko Prabu kogel penggali. Kowe kudu gelem dadi nagaraja. Kapan ora gelem totok lo kowe. Ayo gelem ora? Heh. Gat wae. Ayo. Monggo, lho dhewe Sesek ing rono nggon mbagawe gelar. kula iki oleh mlaku kok ngosoan. Oh panjenengan moncer aku lek kelosotan iki. Mongko mau aku moncer sandang aku saiki ning blosot. Minangkan iki keparengi Koko Prabu, mundak mengko Koko Prabu kogel penggali. Wong Koko Prabu keparingi jak guyon aku kowe. Nggih. Ning sekedap mawon. hayo ya sak cukupe kok kowe iki. supaya aja kamistara kowe tak parengake jajar karo aku kowe ora sah basa karo aku aku sing basa karo kowe ba iki rada ana kemuncerane sithik ning nun sewu sampun pasang kula sarik ora ora dadi apa ora dadi apa bareng kula jajar panjenengan iya <coughs> apa mengarep jejeri aku kok dehem njit pripun iki nyebut kaya dewa hong ilahing karo suarane rada digawe seru kaya dene Koko Prabu Baladewa kae oh hong ilahing lah aku wis cocok waduh bisa tenan lagi hong ilahing kresno kula apa kula nagaraja waduh Berani ya iki. Mulane kok yo mudah, waduh. Om Ilaheng Kresna. Kula apa kulon? Om Ilaheng. Kresna. Kula apa kulon? Om Ilaheng. Kresna. Kula kulon. Om Ilaheng iki piye kok Mbak Om Ilaheng, Pak? Kula niki mboten ngerti aja teng pundi niki kok. Kita kae dianggep sambi kalane laku. kanthi kalaning wit. Oh nggih, Allah ora kang sen yo. Om Nilahing, Kresna. Kula iki ana loro. Dadi sampe kalaning urip. Ayo diperoke Monggo pukulan kula dherekaken. Ayo, Om Nilahing, wis ora kang jamak. Adate buta kene kepethuk jalma menungso. Ya butane ora gede ora cilik, ngetokke le galak. Kidrah-kidrah kaya nyaut-nyauta. Inteng ana ngarepe lah kok dadi ki buta kepethuk jalma menungso. Kok meneng wae. Dasar aku buta ndemenak akeh kok aku. aja sembrono aku ngambah girgantoro kepethuk jalmu manungsa ireng tunteng kaya dhuwit mateng iki bangsane apa iso mabur kaya aku apa kowe kuwi dewa nek kowe dewa dewa ngendi kayangamu nek kowe ratu ratu ngendi negaramu yen kowe pendhita pendhita ngendi pertapanmu Opo kuwi sing dijenengke jin setan priprayanan kowe ngarani aku sewenang-wenang suwene aku ngambah gondok lha kok dadi aku kepethuk bekakas kaya ngono iki jenenge opo, iki apa iki sing dijenengke banaspati apa tetek melek apa sing jenenge tong-tong sop kok iso ngambah jumantara apa kowe patih ndayak wah padake sigra mabur aku ya yen kowe durung ngerti karo aku aku iki yaksendra yaksendra iya yaksa kuwi buta kendra ratu dadi aku ratu buta oh ratu buta iya ratu ndi sapa jenengmu yen kowe takon karo aku aku ratu lah iya ratu ngendi negaramu Ratu Sukonegoro. Lah ya Sukonegoro ngendi? Wah, mau kok ya ora ngarang sisan. Wong ngaku negarane dhewe kok dadak pingak-pinguk. Ratu Sukonegoro ngendi? Sukonegoro ngejong parang. Wis mantep plenjenengke ngejong parang. Ayo ah, ya wis kok. Jenengmu sapa? Aku Prabu Kala Yaksendra. Kala Yaksendra? Iya. Kala kuwi sambe kala. Yaksa kuwi buta, Indra kuwi ratu. Nek ngono kowe ratu buta dadi sambe kala. Wah, wong jeneng kok dojake. Kowe jenengmu sapa? Kowe takon aku. Iya. Pangling kok piye kok ndandak takon? Kowe aja sembrono aku kirang tau pedhok karo kowe. yen kowe durung ngerti karo aku, aku iki Ratu Ndwarawati. Ratu Ndwarawati. Iya. Sopo dijulukmu? Prabu Betara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Danardana, Lengkawa Manik, Padmanaba, Sasra Sumpena. Wah, teliti. Aku kalau kau yang jagat ratuan dengan denging bumi manik ing bawono. ngendi negara kuwi wis tau tak tekani mergo negara kang ketaman pagebluk janji ketekan ratu durwati bisa waliya temang jati lha kok dadi kuwi dadi ratu buta kok durung tepung karo aku apa lemu dadi ratu buta ki urung suwe ya oke sembrono ayo wis sekarang urung tepung kok ya kowe mengetan paramu lamung bakal dadi sambe kalane urip ayo bali ora kena bacut lah kok tek sura kowe bali ilakuku apa bamu ning kari kowe gelem bali apa ora nek aku ora gelem bali kowe ora gelem bali budi sembadani bonggo rampungi wah ala sirnane kowe begal pengaring-aring laku wani karo aku wae untal malang rupot gon bro marang aku bal senjata ta prajur kandhamu kosek oh, apa kowe duwe pok ayo nang duwe nyileh kowe wah getak bablas kowe bablas kok kok kok kok kok kok kok kok kok wah lah ana ula kok medeni mabur kaya telu brejo aku terus dicandak dijak medun ana ndaratan wah kowe ula sapa jenengamu oh ngilahing wah ngedeki ngilahing kok serone raja mak Lho, Gorojo, kowe sapa, Buto? aku yang sindro kolo sambih kalaning urit kowe ayo bali pelurung karuan perkara nih kok balik ora bertuli ora perlu kakan ribu bali ora ora bali ojo takon dosa wah begal tengaring aring ngelaku kuwani mungsu aku tenya bamu untal malang untar gulumu wah Thank you. kae ulane mlayu apa butane mlayu wah kesupen kula lali mboten kelingane dabukan kula ula kulinane gadu kaca nguntir gulu dadekke ula lali nguntir gulu mboten di tangan nggih ula niku apa mulo ora di tangan kok nguntir la ula niku pripun kok nele tantangan pun dadi ajeng gawe cilakane musuh niku pripun karak ngono sembur lodoh kuandamu kepapate cokot pedot gulumu sabet pedet ajur kuandamu ha kok nguntir kok anu kesuban kok nggo sama niku eh Laksendro kolo Ojo melayu rasito tak untir lali kok aku Rwani musuh aku cokot pedot gulumu, sembur lodoh kuandamu. Ora temu mo sembur sabet pedet ajur kuandan. Ora temu mo sabet pedet gampar lho kok gampar ngene. Aja nangis kowe. gulu kuwi ora. Barengan perang karo aku. Arep perang cara ula sajake ora telaten nyambri aku. Ana ula e nyamberi. Kuwe ora patek elok bareng Kresna ku arep nyilis senjata cakra buta ki piye ora. Oh, tak getak bareng kono kontal aku golek pendelikan. suwe-suwe bakal kewirangan ana buta esile senjata cakra. Weh, kepiye? Aku karo kowe durung kasembadan sediane, urung-urung bakal kewanguran ora perlu diladeni. Tinggal nyimpang dalan kowe karo aku asingep mega. Mongso ngerti laku jandra. Wah, yen mengkono prayoga gegilani nek dipapat kabeh. oglek-oglek kabeh. oh jenengan dadi Bathara Kresna rada muncer aku dadi wula niku nek genep sesuk ora keju kabeh to awakku. Aku ya ditelikung jure. Gatuk kaca. Kula. Aku duwe panemu Koko Prabu Ndurawati lan Pukulo Nagaraja iku mau ngejak geguyon. Upama temenan ngejak geguyon, pancen iki mau banjur kepareng Koko Prabu Badar. banjur isine ming guyon banjur koko Prabu lan Kukulo Negara jo tak dherekke rawuh ana negara Ngamarta nanging bareng ora kesa badar malah ilang tak kedhepke yen mengkono koko Prabu Ndurawati durung lilih penggalihe kudu isih gayuh patine adimu Kresna Malangdewa inggih lajeng keparingipun Kanjeng Paman kados pundi kula kantun dherek Gatukaca malah sinen kula kuwi daya-daya tumeka negara Ngamarta ingkang wigati kowe karo aku kudu bisa rumeksa kawidadane adimu Kresna Malangdewa sewawi paman kula dherekaken ya ayo nggih kali kocok sang saya telwararas abyur kang lintang kumedhap kiti sunyo matyura trilumaran gandaning puspito oh, suwara ambrek pronto manungsung sarining puspi Prabu tindak nyuratin Stiwo suratin Gatukaca. Sinengko daya-daya dumugi negari Ngamarta. Nalika semanten Hyang Bagas Warawuska Jempratiwi, gumanti Hyang Candra ingkang katingal sedya dadi damaring jagat Wancinatri. Kamuwan sumorating Sang Hyang Kartika ingkang sumebaring tawang. Anambaya sering pandhunat kula semanten. lumampahing Sangjang Candra wis banjir ing akasa pratandha wis dumugi titi wanci. Wancine wis goro-goro. Eka bumi duwi sawah Tri gunung catur samudra sat bangunan sabto pandito ong asto tawang nawa dewa dasa siji bumi lemah kang kaidiran samudra loyo dwi loro sawah lemah kang kinandulan pari tri telu gunung piku kuing jagat catur papat samudra banyu kang diri bawana panca lima taru gegodongan sat nem pangunan pesabaring satu sabto pitu pandito jalmu kang uskatarimo tapani asto walu tawang langit nawa sanga dewa panutaning jalmu dosa 10 ratu mustikaning jalmu guru-guru tanggap warso siraju pratandari jagat kataman guru-guru bumi gunjang langit gunjing kaya tangkep-tangkep lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiu pingangin Kono lindis dino kaping pitu horking bumi ake gunung kang longsor juguruk musikaning gunung jamur dipumuyak bayi kuil jumplang jumplang. Tertaning samudra mangambak ambak yayas diunglem daratan. panas prabawane turma wisa kang geding lumbo kang cilik dadi lendut begitu awit saking bantara mbahing tirta samudra girgantara mendungang endanu peteng dedet limangan kaya bangun kasaputing lebu satemah grigada dan barat salamungsa dres aulesus pindho pinusus lidah datit pating kalawerte jomang koro-koro kelung pating palengku Selaratan pating celorot suwanan jumantoro gumaluduk ngorgaki bawono. bau caking bantering goro-goro sumundul kalangan jungkring saloko kaya bujat-bujat toko risilo matangkep kaya jumplang-jumplang pak bali marci pundomane. mani kadiyo kini buru kawat condro celak ino celak gambiro loyo hampir lelut beli kudobo dati kegeger koro wito doro wito dari hapsoro hapsari betoro betari dewa toyo dewati rengat singuni lima diring kenyo kabarasah kelangan ariwang jagat noto kayo andung kayu murid awit saking bantring guru-guru hiwang hananto buku datan kuwan duwo dayaning guru-guru ngelongok sirai ngakak tutu isu memburu pasir kumitir petite kaya pecut penjalin tinggal hiwang podo yung asto cumani asto gino sitir toko mundani kata makin jaket ngang taman guru-guru sirping guru-guru bawono toto titi tenter kemari panu jinawi pranoto sam ngantos kejut kalamun gunaring jaket kataman guru-guru yeti dadi gegalengan lalakun pratondo jagat yo ganti alami wajaman nadyan guru-guru kang dumadi ing madyaning jagat makliran kinari wong ngurmati wijil lura sumar bodro noyo miwah putra cacah tiga saben wijil kahormatan guru-guru nadyan ulo wujude sati dewa kang mangi jawantah tumurun madyo podo kinari wong pamomong wiji keraton tumurun ulo madyo podo kura bodro noyo semar ingkang din wong spinsan bambang bermani putra bromo madak tumedak dumugi pandhawa lima sampun turun sanga saking Bambang Bermani. Parandene datan sisip sarikma pinara sabtan akan turun Bambang Bermani. Kagungan putra tiga den gumbaki den kunjungi kinariwa seksi denyo dados pamomong wiji keraton. Keng kinariwa pambayun kaparingan nama Kilurah Nolo Garing Petruk Kantong golong, Panenggak Kilurah Bagong Wuragil. kekasih nyokeng putra tiga mengku teges nolo garing nolo tegesi ati go gaib reng garing satrio kuwawi kadiri akan kilurah nolo garing umateke becik budine bisa nyadung gaiping diwo amargi banter tapani tetep piatiki kilurah nolo garing cilik perkis pratondo persojo watae meripate kero ngelirik maju munduring jaman irunge bunder kepleng panemune percaya pangmasaning bathara wetenge mlentus sugih guna kepinteran tangane kewo cekot nandhake ngiwake tumindak kang ala nengenke kabecikan temen ora gelem tau goroh ora gelem tau ngapusi ora gelem tau singse singse awis kok temene kilurah nolo gareng ditresnani tonggo teparone ke... kepala RT ditresnani karo bojone uga sikile pincang pratandha setiti uripe urung madyaning bebrayan ngati-ati aja nganti klera-kleru karo sanak sedulure petruk kantong bolong petruk araning patrap kantong wadah bolong terus wis kinudrat rezekine kelurahan kantong bolong boros oleh akeh pangan kabeh oleh setitik kerabiaan golek imbuh mripate mencereng kaya mata pedet nandak kene ana duit nginceng wae irunge dawa nandake landhep panging sepe lambene tipis micara janggute nyantik wasis dedagangan gulu menjing gedhe nek nyuwara gedhe arum cilik bening dodo jembar berputi bawa leksana weteng gedhe wateke tadhae akeh tangan dawa dawa tangane sikil dawa ombo jangkae pratandane kelurahan rong bolong ora dinyono-nyono jedul ketok nang kono ya ana nang kene ana kelurah bagong gowaraning tiba gong matuk yen kelurah bagong tiba nang kono apa wae matuk awit bisa ngladeni kahanan awor wong tuwa bisa ngandhakke ilmu dakik-dakik awor bocah bisa gocek cara bocah awor bakul bisa ngandhakke tunolan badhe awor kanca seniman bisa ngandhakke gerungan keplokan, senggaan ora kitang nek gerung para besang moro bangun nek kilurahkan bagong moro pisan moro bangun Awar cukong ya iso ngandhake ramalang nalika semanten keng putra tiga kinurasmar badranaya sami kegojengan sinareng den celaki sami lumajar anggone ralas kinurah badranaya tanpa kanto kanthi lamun cinandra pasuryane dadi tembang kucung